etxe mandoka. E, ingun. Zer nahiako, etxe ala Ez bata ez bestia, nik mandoka. Tsumandokan astehuntan Charles Bidegain permis hitzaekin agertuko zaiku. Josebe Iturriotz beti machismo eta patriarkai kukuska indarra araen indarraz aiko zaiku. Josu Martinez ekidatzidian bafleak, mihisiak eta mozoroak libriaz beoharak eginen teizku. Tsumandokan gitin Gubezalako ergue txurtsurkeia mantsuaen zotuka zala er, batzarik nahi ez egitia ez da gaurkua. Nahiz istoian beti eta beti, gentia alde bat eta eta bestialak zerbait hobeen gibeletik kurituz, kostatzen zaiku hunkizin baten egitia industrializazionia garaia baizik ezpada hartzen, izan poloniar, italiano, espainiul ala portugezek hoi untsa badakite. Frantziaka kolonian izan dien lurraldetako togoles, kongoles, ugandes, borikostar, maliar, txadiar, marrokear, algeriar, tunisiar eta abar luze bateke ber oharrak egin ehaletzazke. Aipatu gabe egun siriatik ihes dabiltzan gentiak beti bortak erdi edo segurago zeratuik. Bekan batzari huna. Hunkizin entrabal batukendien jentetan, gehi ahalgenetzazke zigano edo bohemiarak. Iganmentetan, beste iparaldeko luretan bezala, Sibeuan ordonantza bat agertu zen, nun bohemiarei batzari egitea debekatuik zela idatzik zen rulota bat agertzen bazen, herritarek zeiniak jo behar zutien prezentzia arrotzaen salhatzeko. Herritar akordian biltzen ziren eta agertu delako rulota hortako gentiak paueko presuntegi alat jaman behar zutien. Mila sortziehun eta maule eta baiunako prefetek sarekadabat antolatu ziren bohemiarroien kontra, ondoioz bostehun gizon haur eta emazte presuntegi alatuik izan zien. Ideia zen bilduko zien bohemiar gusiak Atlantikatik hat zatekian kolonia batetara desteratuik ziatekila. Hitlereke berri deia ukentzien judutarekin sedetzat behitzian Madagaskareko uhartialat hoien jamaitia. Hitlerekin bezala, Frantziar administrazioniake etzian butu desteratze hoi. Garaian, Ingleteraekin gerlana izela eta gaizak zailtu beitzaitzon. Giscard d'Estein lehendakai ohiak zion bezala, Frantzian espada petrolaik, ideia hunak badiade. Ordiane ideia hun batu kentzian Frantziako estaduak. Desteratu ezinik, gizon gusiak bortxaz armadalat jamanik izan zien, behin hileta Frantziako lur gizenai ben korpitzaen komposta eskent lezaten. Emaztiakua kaldiz, etzien gerralat deituik izan, baizik eta La Rocheleko hian bizpahiu urte prejuntegi egin onduan libre utzik izan zien. Etxahun juiek balinbazion Sibeua baster gusietako xokoike jeren azela, uduiala ez die denek hunen txestatzeko zuzenik uken emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen irauten duen. Kulturalea. Segitu, ni galtzeko ez horren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur Alea Euskaligatiak interneten ere. euskaligatiak.info webgunean. Charles Videgain, kisesi. Kisesi. Kisesi. Charles hitzezitzen egun zerrekin agertzen hitzaiku. Bon, egun batez aipatu duru zer den debekatua izaitia eta egun egenen dut zer den permis. Horean ez da egan behar, permis. <laughs> Naiz, permis erreten duru no, paper baten lortzeko. Mm, hori. Permisa, horrean, bestalean, eh, iziko, erreten dute iziko karneta. Bai. Oto ontako bai, eh, karneta. Horia. permis erran gabe, badituru bederen hiru hitz aizu, siliri eta sori. Estira, Xori, S-O-R-I. No. Oden, zendako, baumen da diferentziarik. Nik ez dut erbi ikusten, eh, ez eriten ere, ze iru hoietaik bira bai baliatzen dut, eta irurarena esan beste eta bai konpritzen dut zendako. Aizu, lehenik, haizu, eta latinez bazen hauzuz, horresti horti diten da. Eta Egan nahi behitzin? Hauzuz? Ba, egiten aldela, e, toleratzen dela. Eta orduan, e, eh, Asti zabala da, haizu, zer nahi tako ere erran daiteke, eh, haizu naiz, nahi dudanaren egiteko. E naiz haizu zurekin mintzatzera. Komprinitu behar da, haizu da, zerbait baina, ni naiz haizu, eh? ez da erreten haizu dut. Eh? e, beldur dut ez da erreiten, beldur naiz, ah, gauza bera. Ah. Eta eman esan jorku eta... Haizu da, haizu dut. Ez, haizu naiz. Haizu naiz eta haizu da eta haizu naiz. ba, ba, du bere zera da. Orduan, eman ezan, uh, atxiti, itia ez da haizu pilotan, erren dugu. Edo aldiz, musian, ez zurra erraitia haizu da. Hori da erran nahia bainan bestale haizu ba, iduri lute boz, baitok dela, bainan badatiru errezioaren arabera edo morala pixka bat ertsia sehtu nahi delaik, oa ere egiten da, eh, dena aizu da, eta hor, lazateria pixka bat ere adierazten du, eh? zon zuen arabera. Baina oroar ez da hori, oroar da, egiten alda, beste erabe. Beste bat bada zileri, eta hila hilazen itza, baina intelligentzian sortu da pixka bat mintzatzeko... Nordik intelligentzia hoi. Bon, ba, ba, ba, <laughs> uste <laughs> norbait ez ados, beste batetin, hori izko zandian etusi dut, eta letuan nintzetan, zer nahi, asto beltsarenat ernen ditu, baina nola asten da, zile di betit Eh? Gaz, haizu balin badut hor zerbait erraitia, eta hola hasten dela ikan itzetan erren du, <laughs> ondokoa duroga izanen dela. Eta horren, hola, eman esan, e, erraiten da, baina haizu baino gehiago, eh? zilibikit erraitia. Otsobit eman esan, uh, eh, numait erraiten du, Zait, eh, animaliak edo biltzen dira, zerne errantzata, hasi ziren eleka dezurra zilegi. Yes? gezurra egitea aizu zer zela. Eh? bada ez du hausten lehiarrik edo bada alako nabardura tipi bat. Bon. Ba, aizu eta irurarena bada sorri. Zer ertatzen da? Sori hori lehenit eh, lehen erreiten zen bereziki erlizionaren arabereako lege bat hausten zelait edo etzela zela hautsi behar eman esan, lehen ortsialetan arrenkia jan behar zela. Etzen sobri uh, eh, txitsia diatea, aralia jatea. Eh? Baziren sobri edunak uh, eh, nahi dut etzela eh, beharrezkoa barrur barur eta me eitia. Eh? Sobri unet aizu da bana aldetik. aletit. Eh? Uh, ez dukarritzeko galtzen bali mara? Ba, galtzen da, eta jo demora batez ere, diferentzia egiten zuten lege zibilatzioena gauza bat eta elizak. Eman esan biziki ezaguna izan da, guai ere, estontzaren austia lege da, baina ez da Gane du, lege da, dibozetzen alda, ba, elizak ez du honak zen, elizaren zat ez da izu, ez, du, ez, da aizu da Ba, zer da, oai, bon, Elizak, Regioniak edo, bestalere badira beste bi hitz, ez da anitzetan uh, entzuten. Beaz, nik uste dut permise gaitia bon, nahi balin bada, baina ez da hain beharrezkoa eta beste hiruekin uh, uh, bai, egiten ala zerbait. Nahiz, uh, bekan baizik ez denen zuten ez da permise horren egitea, gehen ez da haizu, haizu, ah, bai, haizu. ni pixo bat hor, Ben baino belzaro ematen dut. Eru ba. bera. Eta nik sensazionia baiat haizu eh, dela jola gue arteko, jenten arteko zerbait, ba, legiaz kampo eta zilegi hau badila legiaen... Eh, Hori ditate berda, hola eh. komprintzen alda. Hortako todo haizu lazakari aretin ilotzen baitute dena libro. Mm, mm, mm. Permisa ipatzen aldot? Bai, zuin narantzakua edo zuinena. Narantzakoa edo ia barne <laughs> eta kontatzen zituen historioak eta zaldi suriar erzen zela mendian eta hau eta jo, izi historioa eta omen gazte bat amasea imazazbi urte izin ari eta biztan da permisa zituen zuen beharrike? ez beharrike eta omen un mendian hor izen hor ahmarekin eta zeit, beste reinti batean, ofe, urruno, no? Oian zaina erretzen zaio. <laughs> Ua trufatzen, pixka bat, gaztia, eta oian zaina realiten dako. Eta Non permisa, <laughs> zantrutan, zantruetan, eta rat, <laughs> lasterta joiten. Ah, jera hoi. Hain ez zer den permisa eta ez zuen ez aizu ez ziriri izin hartzea ba, aizen. Permisa hartuzia. Yutxu alamandu. Yutxu alamandu. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, yutxu mandokat. Egun laurentzen aldetik kanto aholkuik ez bena jaleike eh, pausiak eginen dutugu kantoien bidez. Halanula, waiko lehena horazaikula behi bidetako ande suiak hiukotetik nun kausitzen dien Mari Bidar, Bidar eta Mirentxu Ager eta hen eh, ahotik Joan Gogo Naiz. Joan Gogo Naiz segurki ni ameriketarra. Enekilan labuzki, nor dago partitzerra. Ez noa sekulako lanzter naizitzuliko. Ontasuna hundiekin, zilar eta urrekin. Pardi hadi bakarrik, lagun soroa, ez duk ni gutarrik, ah, eginik Peru edo Mexikan Urre frango bildurik Azegur ustasunanik izanen dudana Tranquile nebizia Iganen ia Galtzen bai zondiko txitsasua pasatzea Adio sekulakot urre soinuak kontu gizonak. Ez badu ez federik, ez zer relisio Ez duzue preziatzen, bera zer den fortuna, nola ikusi diru hainitz duena. Harreguak fagore laudori hori, bai aberatxa dena, beti zanen da jauna bat da hon batekin Egi asko ekartzen berekin Jenko azmaitatua horoz estimatua Duk ere mundu untan azkene idea ez du kanbiatuko bai joan behar naiz segure euseren ez naiz berdu adios beratza dios sa zentzu ona irekin joan ez du Habil beraz bakari uruna digutari nahi baduko bala sol askatasun gozez, elkartasun saskia. Resondegia eta erbestea ezagutu dutenak, egirat baldintza duinetan itzul daitezen, diru bilketa kanpaina abiatu dugu berrogeita hamar euroko laguntzaren truke gure herrian ekuisten diren hamalau mozkin eskuratuko dituzu. Gipuzkoatik atuna eta antxoak. Bizkaiatik zerbak eta txorizoa. Arabatik gatza eta ahnoa. Bazena farroatik ospina eta asoa. Siberoatik gasna eta biskotxak. Lapurditik patea eta xokolatea. Nafarroatik pikioak eta olioa ekainaren irua aintzin galda ezazu elkartasun saskia. askatasun marratxogosez.org webgunean sartuz. Herrirat itzultzean libre izan daitezen. Truk eguna maiatzaren ogoita sortzean lahun bata bederatziak ta erditatik goiti garroako gazteluan lekornen. Egun osoan zehar, jantziak, gauzak eta landariak trukatzeko lekua mintzaldiak, informazio maaiak eta tailerrak ere atxemanen dituzue. Kasu, kartoizko altzarien dako, izena eman behar da maiatzaren ogoita irua haintzin. Janaria eta animazioak ere izanen dira. Egitarawa eta informazioak azparneko lujaldea.com webgunean edo 0 bos, bos bederatzi, bi bederatzi, bat sei, lauzazpi, zenbakira daituz azparneko lujaldeak eta garbiki sindikatuak antolaturik. Zatozte denak! Emazte Gizon Eta beste Josebe Iturriotz Itxumandoko, itxumandoko Heben aitzina baga biltzala Josebe Iturri hotzekin, beti ba, basaden hastian bezala, biliko gira e, gizon emakume, gizarte, jentarte, gauza hoietza eta hitz egiten, eta aste osoan buruan gelditu zait, basaden hastian Erranduzun gauza bat Josebe, ahulezia, ahipatetuzu, ahulezia, zertako demontre ahul hori gaiza ezezkorra bezala eta beldurgarria bezala agertzen da bakasik denentzat. Bai, e, azken finean pentsa ez, gaur egun ze balioak dakan indarra, eta gehiago gizonaren konfigurazio horretan, ez? Gizona izan behar duen zerbait indartsua da. Gainera oso gizarte kontraesankor batean bizi gara, batetik adibidez indarkeria matxistari buruz hitz egiten dugunean, politikari guztiek eta erakunde guztiek argazki aterako dute indarkeria matxista kriminalizatuz, printzipioz, baina gero jarraitzen dugu umeei, e, mutilei, e, supermanak eta, eta aksionman eta horrelako jostaluak erregalatzen edo oparitzen, eta e, neskei aldiz zaintzara bidratzen ditugu, ez, panpinak eta horrelako gauzak oparitzen dizkiugu. Orduan, ze gertatzen da, e, indartsu izan behar duen gizarte horretan ez gara konturatzen gizakia berez. Aula dela baina ez zentzu negatibo batean, hau da interdependenteak gara. E, batak bestearen beharra dakagu gure burua zaintzeko. Eta ez dugu ikusten, e, gizakia bera ahuldade horretan bizi dela eta horri aurre egin behar diogula, ez? E, oain dela gutxi teoriko batek e, dibertsitate funtzionala, hau da, e, elbarritu bat guk elbarritu deitzen diegun gorputz horiek, ez? Esaten zuen, bera, e, sila erruedaz batean da bil, ez? Gurpilen, eta berak esaten zuen, ez? Azken finean, ni jendeari gogoratzen diodana denbora guztian da, e, hil egingo garela, gaixotu gaitezkela, gorputza momentu batean ni nagoen egoera honetan bukatu dezakela, istripu bat izan dezaketela bihar, ez naizela Superman, ez, ez naizela betiereko gorputz fuerte hori, ez. Orduan, ze gertatzen da, sortu dugula horrelako gizarte faltsu bat, nun e, denbora guztian e, gainera kapitalismoa analizatzen badugu, merkatuan zentratzen gara, etekinetan zentratzen gara, eta ez gara konturatzen, gizakiak behar duena dela zaintza. Zaintza eta gure interdependentasun hori edo gure hauldade hori kudeatzea. Ez? Zaintza gainera oso era e, irekian, ez bakarrik gaixotzen garenean, ez bakarrik baizik eta bizitzeko zaintza behar dugu demora guztian ez, gainera momentu honetan feminismoan lanean gaudenok oso ondo ezagutzen dugu, zari gu denbora guztian ari gara zaintzari buruz hitz egiten, baina gero neka-neka bukatzen dugu gure militantziarekin, ez pentsa, momentu honetan Euskal Herrian eragile ezberdinak, bai ekologistak, bai denbora guztian zelako ritmoa dakagun, zelako egoeran bizi bai lana adibidez nola ulertzen dugun lana, ez, eh, eta bizitzeko denbora hartzen dugu, konturatzen gara bizitza finitua dela, bukatu egingo dela eta garrantzitsuena zer da bizitzea, ez? Eta, eta gure burua zen. Hori da, bizitzea ez bihar, gaur, Hori da, hori da, e, eh, erakizu zegertatuko den bihar. Hori ere e, importantea da. Saiatzen gara horrelako fikzio bat sortzen dugu, nun biharra, edo ez, gertatuko dena e, kontrolatu nahi dugu, baina badak egu ezin dugula kontrolatu. Eta hori ere horrik bere, berez ekarten gaitu eta e, e, erreligione e, monoteiko eta ez, bihar paradisua eta laikoek ere bai, komunistek adibier, adibidez, komunista edo bihar irautza, beti biharkoa da. Komunisten trampa baitere da, e, ez zutela ustez, eh? ez dutela edo ez ondo ustartu banakakoa, norbanakoaren eta kolektibitatearen ideia, ez? Bazirudien, kolektiboa bera askatzen denean, kolektiboa oso era masa kontzeptu horretan zoriontsu izango zela. Eta hor badago gakoa. Zerikan, zoriontsu izatea, tamales, edo, edo, edo ez, e, eh, pertsepzio subjetibo bat da niretzako zorion txu izan naiteke ez dakit, ez, ondartzan irakurtzen eta zu bizikletan ibiltzen edo berdintzait, ez? Orduan, e, azken finean komunismoari gertatzen zitzaiona baita ere da, bi arrorretan, ez, kokatzen zutela, baina baita ere kolektiboaren askatasunan eta kolektibizatze horretan zegoen zoriontasuna, ez? Eta, edo, ez dakit, zorion terminoa oso marxistan, baina bai, tira, ez? Eta erlijioak hori egiten du erlijioa, handikan okerrago esatekin hil egin behartzara. Zorion izateko hile egin, behartzara, mundu honetara etorri gara sufritzera, ez? Orduan, nik uste lanaren ideia hori ere oso katoliko edo protestantea dela berdintzait. Zentzu horretan, bizitzara etorri gara munduan eta protestanteek ez esaten zuten arrakasta izatea, azken finean da munduan zerbait egitea, denbora guztian gaude gauzak egiten, gauzak egiten, gauzak egiten eta ez gara konturatzen, e, e, bueno, karo, hori baita ere norberak ikusi behar du, baina ez dagoela gerorik momentuan bizi garela. Itxi mantoka. Gaurko eguna, maiatzaren ogoita sortian lahun bata bederatziak ta erditatik goiti garroako gazteluan lekornen. Egun osoan zehar, jantziak, gauzak eta landareak trukatzeko lekua. Mintzaldiak, informazio maaiak eta tailerak ere atsemanen dituzue. Kasu, kartoizko altzarien dako, izena eman behar da maiatzaren ogoita irua haintzin. Janaria eta animazioak ere izanen dira egitaraua eta informazioak azparneko lujaldea.com webgunean edo 0 bosch bos bederatzi, bi bederatzi, bat sei, lau zazpi, zen daituz. Azparneko lujaldeak eta garbiki sinikatuak antolaturik. Zatozte denak! Kasu, mendiketa berri zeldu da maiatzaren oita behatzean iru VTT bilaldi, behoita bost, oita amabi, oita zortzi kilometro, bidarrain eta aritzakunen gaindi. Oinez, lagla inguruan, amos kilometroko ibilbide pare gabean. Izan emaitiak zazpitatik goiti, betetearen abiatzea sortzeak eta erditan tianko, jateko edo edateko tokian berean. Horzaizeko ikastolak Antolatorik aritakunek ez ditu bere sekretu guziak oraino eman. Bigeren pausia egunko itxuman dokan, uh, oaikoane eh, laurentz gabe, beraz gihaun oguz aiko gitzaitzie eta haitatu daiziegu laua setaen kantoe bat. Esteban Urkiaga basaratz egiazko izena, lauki zian bizkaian txortuik mila bedeatzehun eta bostian eta araban mila bedeatzehun eta hoita hama zazpiko ekainaen hogeita bostian ehoike izan zena beraz eta frankisten ganik kasetalaia eta baita e idazle izan zen lauaxeta, eta hain poema bat musikatu du Antion Balberdek agur euskadi deitzen dena. Hunen entzutea zutiegu oai kumitatzen. Agur euskadi jaunak naroa aberri eder argira neure negarrak jari eusan zeure mendiai begira seme bat zeukan baina etxaiak kendo eutxoen bilotza soin ederrera isuriakon maietz bateko goizotza gurutz deunari Muso eginaz aldegin eutxun mundutik Kristoren gentza aboganean Loratu jakun gaztetik Jaunaren maitez, aberri maitez ez eban euki bildorrik eta zeuretzat zorion utxa opaldo eutxun gogotik Euskadi ona zagoz betiko Kristoren fede betean Olan zoruna bilauko dozu Hemen ez para zeruan Eri jotz deona aurrean daukot Zinisto bada euskoa, euskadiaz izan daitean zaindu josuren legea. Eder jatazan eusko basterrak eder itxaso zabala baina orain pagotxat Eri jotzonen itzala Gaztean ozu bizitzonetan Tazdiatan balta gauzarik Jauna gogorra aldi honetan Igez Baba. tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Josu Martinez, hainbat hastez kontatu daikuk hie librutik elki uskal eta bestelakoen ihesaldiak, tunelak, izarrak, mozorroak eta bafleak deitzen dena, elkarrak gitaletxian nahidianak dianak edieiten ahaldik. E, eh, Hoien entzutia ekin, aize fresk bat bezala hain larria eta gogorra den eh, borroka politiko eta kasuntan armatuari ere bai. Eh, horren bila juna izan zerbait eh, ez dakiat hain, bai, hain belztuik izan den istoia bati zer, beste zerbait elkin ahiz? Bai, e, ikasetan bezala konfliktuari buruz mintzatzen garelarik beti mintzatzen gaitu eh, gauza larrietaz, ez eta hainitzetan negarre egiteko gauzetaz eta bueno, holako gatazka ba bortitz batean eh, gauza gutxi daude ederrak eta nik beti pentsatu dut ba, gauza eder horietako bat eh, iesa dela, ez? Ies, ies egitea gauza ederraduk pentsatzen dute geuretako edo norentzat ere, ez? Ies egitea ez da eskapatzea, ies egitea da nahi duzun lekuan egoitea. Eta mm, ni aur nintzenetik oroitzen naiz, e, eta pentsatzen dut, agian e, entzulei ere gertatzen zaiela, nun bait edo liburu batean, edo perikula batean, edo e, telebistan, norbaitek ies egin duela entzuten dukanean, irakurtzen dukanean, halako simpatia bat eh, tortzen zaik e, ieslari biurri horrengatik, kokin horrengatik, e, baitu ba, kartzelero gorrotagarrien gainetik pasatzea eta horiek humilatzea, ez da. Beti nik dut iesak simpatiarekin ikusten dituela publikoaren gehiengoak. Eta hor pentsatu nian, ba, hor bazirela kristoin historiak, e, batzuk ezagunagoa eta beste batzuk arras ez ezagunak jendearentzat eta balio lukela ba, horietako zonbait eh, liburu batean biltzea eta modu ba, harin batean ba, kondatzea ez hori ere ba, azkenean gure historiaren parte delako, gure herriaren historiaren parte delako eta ez bakarrik e, ba, alako gauza tragikoa, goizik eta batzuetan ba, olako biurrikeri simpatiko horiek ere ez, biurrikeri simpatikoak esaten dut, ba, dudari gabe e, tragikotik ere eta dramatikotik asko dutenak ez, baina ongi ateratzen direlarik, ba, nola baite, morala egotzen dizuten eta irriparre erdi bat ateratzen dizuten historia, askotan harrigarriak. Hmm. Eta hor, eh, agertzen duke bai, eh, lan horren bidez, sigla baten gibelin, gehienetan etako gentiaz ip baita, ba siglaen gibelian, eta siglak bere marka edo bere kolorea edo eman, emanek izan ziok alde batetik edo bestetik e, gentia badela. Eta hor, hor sartzen gutuk jente, jenten behitan eta beste gizazik horsten duke e, sigla gibel hortako errealitate bate bai. Bai, ez da, ez da duderik nik eh, egin ditudan lanetan beti e, eh, entxatu nauk eh, jendea, jendearen gan e, jartzea e, dela kamera edo dela e, estiloa edo dena delakoa e, eta hori duk interesantena ez da enetako azteko e, lan egiten ditudalarik arzen dutan plazerren diena da jendeekin eiekin egotea eta eiek ezagutzea eta nolabait eien eh, eh, historiaren parte izatea ni ere haien bizipenen bitartez ez. E, zerbait eskaintzen dizute ez, beren bizitza zati bat. Eta ni uste dut ez genean historia e, letra larri zidatzita edo hori e, bueno denok dakiku ez dela gauza objektibo bat, Baina eh, gehiago izanen da, nire ustez, historio letra txipiziatzeetako historio personal hainitzen e, batura ez, edenen eh, biltze bat ez. E, eta bueno, ba, nik uste interesanteagoa dela, jende horiei ematea hitza eta ez egitea mega errelatu bat, baizik eta ba, ik esaten dukan bezala, jendeak gehiago em, empatia hartzen duelako beste jendeekin, ez? Eta azkenean, ba, eta, eta, ika, eta komando autonomoak eta guzti horiek jendeek osatutako erakundea dira, beraz, erakunde humanoak dira, ez? Eta, bueno, hoien tako kideen historia kontatzeak eh, ba, dimensio hori ematen digu. Mhm. Eta, eh, ez dakiat, nula hartu haie, bai batek, bai bestek, pentsu ez dela, of ez nula hartu haie. Eh? Bo, denetai bada ez, beti, ba, ba, ba, badira jendeak, e, e, ba, segidan, ba, azteko esan behar da, iesaldi bat kondatzea, e, galde egiten diezularik, ez dela berdina hori kondatzea, ez eta gauza zegit eh, horiek bizi izan duten eriotza bat, eiek provokatutako eriotza bat, edo eien lagunen eriotza bat, edo e, nolabait gauza ez dut esango baina beste, beste molde bateko gauza bat da, ez? Hoiek ere batez ere ongi atera delarik, ba, irribarre erdi batekin eta arrotasun handiarekin kondatzen duten gauza normala den bezala. Eta, mm, bueno, ba, denetarik, eh, denetarik eh, aurkitu dut, ez? E, eh, batzu galdetu hori kondatzeko eta segidan ba hori fiertasun batekin kondatzen dute eta konten dira gainera hori kondatzea. Beste batzuk, e, beldur dira oraindik ba, eh, hau nola esplikatu, eta hori, eta e, eh, nola baita eh, horrek e, izanen ote dituen oraindik ondorioak, abientzat, zekenean ondario represiboak, zen dut hori kondatzeak. Eta beste batzu, ba, ere atxeman ditut, e, bueno, oraindik ere e, nola bere buruari importantziak endu nahi diotena, baina ba, hori, ba, hori, Nik ez dut gauza ondatzeko eta ba, zertarako nahi zu hori jakitea, ez? Nik uste dut persona bakoitzak bizitzen duela olako gauza bat bera den eh, moduan. Eta ba, eh, oso isilea den persona bat gehiago kostatuko zaio olako zerbait kontatzea. Eta e, egin zaleagoa den batek ba, ba errezkiago ez. Baina oroar ondo, ondo hartu naute eta eta bueno ba, partikatu dituzte gauza hainitz ez bakarrik hitzez, baizik eta eman diate ere hainbat eh, plano eta eh, hainbat... Eh, Gordeta zituztenako hainik. Bai, kasu batzuetan, hainbat urtetan gordetak zituzten gauzak ez, eta liburuan ere agertzen ditudanak, eta ba, laguntzetutenak eh, errelatoa aberasten. Mm. Errandek eta aldi batian ahintzala stiloaikin eta bestian kameraekin, eh, estatu batu etako sinema mundia beti trebia izan duk bere historioa inkuntatzeko, Vietnameko gerla eta hau eta beste eta eh, Euskaldunen historioa inkuntatzeko, hor batutzak eta senario edo gidoi ederrak. Ha, ah, bai, bai, dudari, gabe. Eh, liburua hartzen duenak, e, uste dut amarr historia badirela hor, amaikan ez, ez eta hor badira amaika filme egiteko inolako dudari gabe. Nik hau idatzi nuenean, e, eh, egia esateko pixka takitua nintzen, e, gatazkaren inguruko zinema egiteaz, e, finitu berri nean e, barrura begiratzeko lehioak eta biziki esperientzia akigarria izan zen, ba, filmetik kanpoko arrazoien gatik sustut. Eta, bueno, nituen gauzak batu, eta hola, baina e, dudarik gabe e, eh, eiten alkohol irateke hortik e, bat, baino gehiago segur. Eta, bo, ni horreztuko hain horrenoko sortarat menturatu, tabu bat delakoz? Iesaldiena justuki ez dut uste, baizik eta, bueno, orain ere bada, ba, gure historia kontatzen badelako horrendik ba, gauza hainditze egiteko, ez. eta literaturan nire ustez, e, bueno, egin dira gauzak, ez. Zinema zailagoa da, e, eh, badilako bai... E, Aski da ikustia barura eta begiratzeko lehioa pasatu delaik e, bai. Euskal Telebistako bigiren katean e, eta justifikazioniak eman behar izan eta harri garria dukala ere. Bai, hori E, e, unibertsitateko lankide batek e, esaten zuen Josu Amezagak, e, berak etzuela imaginatzen ahal, e, esate batetarako e, David Cameron e, parlamentuan esplikatzen bera etzela adoz BBC-k emandako programa batekin, eta hori gertatu da duela hilabete bat, urkuluk behar izan duela parlamentuan markamena galdein etebek programatu baitzuen presoi buruzko filma bat. Baina, bueno, nik dut, eh, zinemaren kasuan, zinema da eh, beste artea bezala, azken batean, eh, gizartean, gizartetik sortzen den gauza bat, eta aldiberean gizartera itzultzen den gauza bat. erran nahi dut, eh, gizartetik sortzen den neurrian, gizartearekin batera doala. Orduan, zineman tabuak baldin badira, edo zineman neke baldin bada zomait gai, tratatzea hori ez da e, ispilua baino, nahi du, e, bake bidean e, aurrera goazen heinean, erreskiago izanen da e, gai batzuk tratatzea eta jendeak e, ba, erreskiago mintzatuko eta soportatuko dituzte besteen erranak, ez? Baina justuki uste dut, ba, horrelako gauzak ez, eta kultura, azken finean, ebe, eh, cinema, kasu ba, badela nolabait termometro bat gizartearena, ez. Eta horrek erakusten duela, ba, badaki bestera ere, baina oraindik bide luzea dagoela egiteko elkar bizitza eh, bat behar baldin badu herriuntan kan. Maiatzaren ogeite sortzian larumatarekin Usopat festivala Xarako lizarri eta lepoan lauetatik goiti konzertuak Amorante Evening Hymns Fugumango Dram Negoa dantza ikusgarria Dijiak Aurren txokoa Bertan diateko eta edatekoa Xartzak aurretik behatze eurotan, bertan amabi eurotan, aurrentzako... Musutruk Saturday night, Casanova Piratas. <laughs> Ben urentzen den utsumando kaste juntako eskerrake beti bezalago eko laboratzale fidel dien Charles Bidegani, Josebe Iturriotzi eta Josu Martinezzi, ezahatz ahatz sustut zorion zu izatia, denboa jarra, zien medikuntzako pastillak hartzen ditut zien bezala arahenki, zorion doza humbateke ezpeitu nihurie gaitzik egiten, eta ondoko egunak arte, atiati, eta txotxo eta mila izan unsa.